50 languages. 88 kaheksakümmend kaheksa 88อดีตการของกริยาช่วยสอง rõhumäär sõnade minevik kaks rõhumäär sõnade minevik kaks ลูกชายของดิฉันไม่อยากเล่นตุ๊กตา mu poeg ei tahtnud nukkudega mängida mu poeg ei tahtnud nukkudega mängida ลูกสาวของดิฉันไม่อยากเล่นฟุตบอล mu tütar ei tahtnud jalgpalli mängida mu tütar ei tahtnud jalgpalli mängida สามีของดิฉันไม่อยากเล่นหมากรุกกับดิฉัน mu naine ei tahtnud minuga malet mängida , mu naine ei tahtnud minuga malet mängida ลูกๆของดิฉันไม่อยากไปเดินเล่น mu lapsed ei tahtnud jalutuskäigule minna , mu lapsed ei tahtnud jalutuskäigule minna พวกเขาไม่อยากจัดห้อง nad ei tahtnud tuba koristada , Nad ei tahtnud tuba koristada พวกเขาไม่อยากไปนอน Nad ei tahtnud voodisse minna. Nad ei tahtnud voodisse minna. เขาไม่ได้รับอนุญาตให้ทานไอศครีม Ta ei tohtinud jäätist süüa. Ta ei tohtinud jäätist süüa. เขาไม่ได้รับอนุญาตให้ทานช็อกโกแลต Ta ei tohtinud šokolaadi süüa. Ta ei tohtinud šokolaadi süüa เขาไม่ได้รับอนุญาตให้ทานของหวาน ta ei tohtinud kommi süüa , Ta ei tohtinud kommi süüa ดิฉันได้รับอนุญาตให้ขอพร ma võisin midagi soovida , Ma võisin midagi soovida ดิฉันได้รับอนุญาตให้ซื้อชุดให้ตัวเองได้หนึ่งชุด Ma võisin endale kleidi osta. Ma võisin endale kleidi osta. ดิฉันได้รับอนุญาตให้หยิบช็อกโกแลต Ma võisin ühe pralinee võtta. Ma võisin ühe pralinee võtta. คุณสูบบุหรี่บนเครื่องบินได้หรือ tohtisid sa lennukis suitsetada , Tohtisid sa lennukis suitsetada คุณดื่มเบียร์ในโรงพยาบาลได้หรือ tohtisid sa haiglas õlut juua , Tohtisid sa haiglas õlut juua คุณนำสุนัขเข้ามาในโรงแรมได้หรือ tohtisid sa koera hotelli kaasa võtta , Tohtisid sa koera hotelli kaasa võtta ในช่วงพักร้อนเด็กๆไม่ต้องไปนอนตามเวลาว่าให้อายลตัวหิวตลับเซตเก้าเอ็มไปเลียสลละว่าให้อายลตัวหิวตลับเซตเก้าเอ็มไปเลียสลละพวกเขาเล่นที่สนามได้นานนัดตัวหิวตเก้าเอ็มฮวิสแมงกิตานัดตัวหิวตเก้าเอ็มฮอวิสแมงกิตาพวกเขาได้รับอนุญาตให้นอนดึกได้ Nad tohivad kauem üleval olla. Nad tohivad kauem üleval olla.